Bai, bai, ba, bada, bada egir franko sibiguen, eh? oian eta bai privatu, bai eh, oi sindikateko oianetan, uh, eh, herri zomaiteke bat iben oianak, eta bai segiraski bada, bada egir sibiguen sede eh, horien bitzeko. Pentsatzen dut proiektua biatu intzin ikertu duzuela, ea egurra zonbat behar den eta aski badena bai, bai, hoi, uh, mon, uh, behar jakin aspaldiskatik, bo eman dezagun hamar bat urte uh, Sibioko hei uh, idela sai lanian, eta, bon, hoi, atsari atxarri bagenekin, uh, bon, uh, nahi genin uh, indar um, beriztagarri hoi kaminiot baliatu, zen eta bai ekia, bai, uh, bai hur franko e eta eta egure bai, eta hoi eh, duizekin bazela hor pala zerbait uh, eh, bon, ba, ba, energi berriztagarri horien baliatzeko, egure baliatzeko, eta bai segiru aski baginila eh, matier premier delako hoi, eta ihune, ihune hala baginin, ba, hoi baliatu uh, tokiko gai bai baten uh, plantan Hmm, beraz nola, eh, konkretuki nola eginen da, arbolak moztu, ondotik ibilbidea zoin da simpleki espikatzen aldaukuzu? O, oh, simple, simple egitez, uh, bon, uh, egura, bo, egura desberdinak ahaldi baliatzen, eh? oai, uh, bai oihanak, bai, uh, deitzen dugunen, despilak, eh? uh, uh, jimanan forestie, eh? despilak, eta... Ba, badi, bai zerailu, bai uh, eh, uh, eh, oikusten dugu haitzine heben eta horreka horietan uh, eh, zu haintze franko kurritzen hor handi horiek iran eta horien elkitzez eta horien baliatzez eta bo, bada, ze, bada bo, zer nahi uh, uh, turi uh, nahi badugu uh, biltzeko eta gero simplik espikatzeko bon, egi hori brisikatzen da, sihekatzen da idurtze behar da utzi eh, gutienetik eh, sei hilabete bat ezagun, eta geho, geho, bon, baliatzen ahalda eh, handik aitzina bio, behor zarteko, eta, hala, simplik espikatzeko hola, hola da, ez da, ah, bada, Uh, filiera plantan zarteko, ez da gaitzegi. E, gu garen uh, saila, siberuan lehenago ere eginen zerbait da, doa jun gauza behia da? Bo, nire bezala, sibuk hei bada hoi hamar bat urte hiela gogaz, eh, eh, sai hortan, eta... Bon, idea beti ikendu gebena problematika da hor, harrinkoa eh, da, behar da, galtu eta... Galtu eta galtu hori batetan, eh? lofre demanda, bik batetan behar diela sohrazi. Eta bon, hoi da zaiena hamar bat urte hirian egan dugu eh, gaiza gaisa, horien plantan ezarteko, eta hori ikusten dugu bon, sede sumait erkitzen ari han hor. Eta nunbait behar izateke, uh, eh, buitatzeko behar bat, behar sede handi bat, Eta bon, sede eh, txipi badia, mentuz behala sede handi bat elkiko da, behar bada mauleko herriaiki, eta Ba, bon, haidea gai emeki meki-meki plantan ezagten eta bon, ez da jolaxe egitia, baina bon, uste dute bide honin gila. Siberoak egoitza eta bastimendu publikoak egurrarekin berotzeko sedea du, hori emeki emeki, beroaren sare bat garatuz, tokiko egurra energia bilakatuz, erri elkargoak du proiektu hori bultzatzen eta horren aipatzeko gurekin dugu Rampelie Iriart, Siberoako erriko elkargoko presidentordea baita ere alozeko hauzapesa. Eta beraz, eh, lehenik eh, bastimendu publikoak berotzeko sedea duzue, eta preseski zure herrian alozen, ez baina iztronpatzen, eginen da lehen esperientzia, eraikitzen ari den eh, denen etxearekin hori da? Bai, bai, eh, hori dateke, on bat dugu gainti bat etaik eh, bastimendu zahar bat eh, utzi behitu bon, herriak arguai, eh, bo, halmadate, uh, ingana gunia oporen uh, denboan, eh? haurentako, basabiko haurentako, eta bai eh, eh, eskola, eskola denboan uh, ikastolai uh, itzitateke, eta guk aldian eginen dugu herriek egin aldian uh, salabat uh, behantako, eta hoi uh, oek baliatuko die, eta hori uh, bon, gogoratu bai herrialkargoa, bai herria, herinen ahebinin uh, holako xede zumait uh, buitatu, uh, bon, zurra nenguien bat egin, eta hor, hor baliatu dugu bon, eh, egiteko. Eta eh, ondotik, beraz, emeki emeki garatuko duzue eh, proiektua, zein izanen dira gero ondoko bastimenduak, edo badakizue gutxi gora bera norat buruz joa iten mm, bai, bai, uh, bon, behar bada hor, estudio honne sartu egin izan, Igunetako etxe somaite bai lotzia sai hori, uh, eh, ben agio bon agertu zu behala jakin alozeko herri gaja badela, eta bono gaja uh, behar badan dela uh, eh, egura, egura beno. Ordien, bon, hua bazte etxe dugu, beno hor, ordien bi bastizo baizik ez diate uh, eh, lotuik uh, eh, mm. baita bon, uh, saiti bila tekila. Geo bada mm, beste sede sumait uh, jadanik uh, elkik, eh? hoik ez dia, bon rezo de xalor delako hoitaik, baizik eta beho bat uh, baliatzen diena, hori eskola begiak, edo uh, herri elkauako pipiñer dante priz, ia gaztelian ebai, eta gioho badugu eh, dugu bat mm, pentsatzen eta sedie behala elkiko dela, mauleko herrieki batien, polo de santien guian eta beste bi gunetaren behar bada, e, eh, ola egirreki ebiteten behogaileri bat eh, eta, eta eh, behu, sai baten plantan ez hartia, hori pentsa dut, bon, bon, epe harteko sede batela, eh, man ezagen gertuko dela dohola. Mm -hmm. Kalkulatu duzue, gutxi gora bera, zomat egur beharko duzuen horren egiteko? Bon, eh, hori uh, nekik ez ez ditzat zenbakiak eh, goguan, bena mm, dakidan aduzu eh, sebiun aiza aski ege badela, dela, hoien hori jamaiteko, eta, bon, meha dizue, ez dela helbuia seboko uh, janen uen moztia, behar bada, eh? eta behu tako. da, ideia behar dela hori janak ebaliatu, Eh, behar bat ez dugu aski baliatzen, eh, male beheziz uh, privatiek, eh, eh oie txalte, laboantxa txalte hoiek, eta hola behar bat bazt, bazterutzidie oianen baliatzia, ben oianen baliatzia, eta uste dut eh, gestiona berdelegin oianen, oianen, eh, eta hari, hai buz behar lan egin, eta uste dit emeki emeki jadanik zumait hasi dia, eh? Ena emeki emeki berdugula dugula uh, gure hartu hoianen baliatzia bai fosta behar den heinin. Ideia da, pertsonek partikularek beren eh, egurra saltzea, edo pentsatzen alda, enpresa batzore finkatuko direla sailohtana? Ah, klarki herriak haguak uh, eh, ziengoguan eh, ekonomikoki baliatu behar dela, eran nahi baita heben, uh, jaburki gaitez, heben baliatzen dugun, edo egiten dugun, uh, elkitzen dugun energi hoi, E ez dugu heben, sosa heben egoiten da, ez da behia juiten, eh, eta idea, idea hoi da, eta gainti batetetik eta bestetik, eta bai lanpostu bai uh, sortzia, eh, hoi klarki eh, guguan genin herri lakagoati hatxarri hatxarritik, uh, bo filiera bat behar da plantan ezai, behar da bon egur uh, mozle, bon oien behar die lan inai, behar die transportak egin, behar die bai logistikak plantan ezai, Eta bon, uh, horien horien ingurien badakigu lanpostu sortuko dela, eta klarki bai ideia hoizen zen, uh, zen hatxarri hatxarreti. Mm -hmm. Ba, kizue investizamendua zonbatekoa den? Uh, eh, go, behar dizue gana, bon, investizamendia, mm, bon, alozekua, aipatzez, ez da tekila handi handi, eh, anantzagun, uh, eh, berroita hamar, hiutan hori mila euroen Eh, bon, uh, eh, eguail de sari uh, baita, bena, bon, ebestizamentia ba, eginetateke ezate herriek eginik ez eta herri alkauak, bai ez depak, eh, nahi baita sindika des energi de, de Pirine Atlantike, haike ben kompetentzietan hoi hartu berri baitu hoi dila bizpahi urte, eta hua behartu dugu, behartu dugu, bon, uh, xede horren uh, eh, karriatzeko, horien hekti eginen, eta investizementia hek eginen, eta gio guk uh, eh, eksportazioni ebai, eta guk uh, eh, adateke bai herri eta herri alkaruan artian, Uh, filiera da provizionen delako, hoi plantan ez hartia. Eh? Hola, hola, bi, bi gaintik uh, uh, plantatuk izan dia, uh, vestizamentia uh, eginen du, eksportazioni bai, bina guk dukege behar eta eh, egura eta zura egura fornitu uh, eh, begoaide horientako. Gisa hortako proiektuak beste leku batzuetan eh, egin izan dira, bat zue txemplu batzu edo la, ezker esko Ba, behar bada, bo, departamentien sobea ez, uh, geho juiten magia, oai, uh, Frantzi, Frantziko eki, eki aldi lat hat, eh, goi Jura, Alsace, uh, eta bahe bat overien ebai, gutaik bon uh, ba horiak alde horretan eta baiatzen duti holako eh, hoi, eh, eguren figiera hoi, eta bon guk isatu dugam nio eta jenpia eta bena uste dut ez dugun ez dugun eh, eh, behar bada aspalditekin lan hoi eta gusik egun egun egun egun egun zaitasuna zen, eh, bada eh, errenduta bezala, eh, ofre eh, eta hoi batetan uh, sorraztia, eta hoi emek emek ikusten dugu, ikusten dugu, bon, uh, behar du budgetak epe fosta, behar, behar, zene bai investizamente handi peitia egitua handi bategi bermatu, horz depa hoi badugu, bi, bi urte juntan, eta hoi hoi hoi sebiun nahi dugu baliatu, bestalde, bon, hori esartu gira, eh, uh, uh, tepoz, eh, territoire energie positive hoi kendugu uh, uh, agremandelako hori, uh, baxenabarrako garzi bai horriko uh, eta hori behar dugu baliatu, zen da hoi sos laguntzen uh, keiteko, eta sos laguntzen hori uh, behar bada parteik handiena baliatuko dugu uh, olako sede hoitan. Agrema hori eh, aipatu duzuna, eh, nola lohtu da hori, nola eskuratu duzia? Eta, bon, behar zen, eh, behar zen, bon, kandidatura egin, uh, guk egin dugu, garazi bai bezala, zenta, bon, uh, indar bere hoien nunguien, eta ez baizik hortan er, nahi baita, oai ondarkin, ondarkin nunguien egiten du lana lan baliatu, eta bon kandidaturan eh, dosieran hori zaidugu, eta bon haitetuk, eh, haitetuk izan gira, ikuste mitie, eh, luralde hau, haidela bai ondarkinen, bai indar berreztagari hoi buitetu nahien gila, eta nahi dugula lan egin, gero errandutan bezala investizamentu handiek dira eh, hoi eta benagio ebai nahi dugu baliatu hoi erratu da bezala, lan posto sortzeko, ekonomia aldetik uh, ara lokalizazioa bat egin uh, behian, eta ikusi, pentsatzen dut hoi hoi ikusi dela, eta ordin uh, Uh, bon, nahi, laguntu nahi izan gutiela eta bon, uh, kausitu dugu eta hor sos laguntzuk eren dugu eta hoi segur, segur baliatuko dugu holako sede, sede hoitan. Eh, bukatzeko eh, behar bada, aipatzu duzu galdea eskaintza aheman hori. Senditzen da, Sibirutak egitajen eh, gane interes bat, pribatuek baute interes bat, e, egur jendako? Mm, bai, bai, bon, esete sumaitz hortu di, eh? bai hoi labai etxe tahola, uh, hoi eman hor, Eh, mitikileko labai eh, mementuan eh, egur brisikatia furnitzen mai erriak argual bai pipinier eta bai uh, uste dut sohutako eskola entako bai sohutak ebeitu behoian haike hamaliatzen du eta uste dut bai uh, nahi lan askar bat eman du uh, uh, ebenko dadin uh, sai hortan eta egin guntine bai hori dira oman zazpi sortzi urtez, uh, uh, eh, bost urtez uste egin dugun salon de zergin renovolable. Hoi zen, helbui ezen eh, behin behin, hebenko, hebenko he, herritar eh, jakastia minu bat, ze, ze mm, bagunin uh, gu eta ze baliatzen algunien, uh, inoate jungabe, eta nola jantzen ekonomia bat heben sortzen, eta lan postu sortzen, uh, hebenko dutun gaizek, gaizak baliatzez, bai egura, bai ekia, bai hurra, eta uste dut hori gehiago eta habo jendik eh, haien uh, eh, uh, gozkatzen hori buz, eta ikusten jela, bon, uh, bai lurraldiek, bai badila, badila jabazteko, uh, gehi horten lan, lan egiten badugu. Rampelle Iriart, horretarazten dugu Siberuko Egelkargoko presidente hor dezirela eta alozeko hauza pesa. Eskartzen zitugu gurekin izanek, goizuntan? Bai, eskartzen Bai,